يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر خالقنا يا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na Allahu poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wassalam. njegovu porodicu, časni ashave i sve one koji, koji ih slijede na putu istine do sudnjega dana. Cijena braćo i poštovani sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večeras družimo sa temom koja je više nego aktuelna, tema koju sam ja naslovio zašto spaljuju Kur'an. Vi ćete ako Bog da biti u prilici uskoro, možda u toku noći ili već sutra, da ovako slično predavanje mognete na Mimberba preuzeti u video verziji, ali nema smetnje ako Bog da da se družimo ovoj tematici ovdje u ovoj našoj inšala blagoslovljenoj sobi. Na samom početku želim da spomenim nekoliko faktora koji su mene ponukali da govorim o ovoj tematici. Svakako, braću moja draga, mora da znamo da je ovo predavanje, hajde da kažemo, malo više edukativnog karaktera. Neće tu biti možda nekih mnogo priča, e, interesantnih primjera, već je to predavanje edukativnog karaktera, a vidjet ćete ako Bog da iz priloženog da u sebi to predavanje nosi mnogo onoga što bi trebao da poznaje svaki čovjek musliman koji živi u današnjem vremenu. Prva stvar zbog koji sam se ja odlučio da govorim o ovoj tematici jeste svakako da mi podignemo svoj glas protiv nepravde koja se čini Allahu i Tebarako i Teala knjizi i da na taj način ispunimo minimalno ono što se od nas očekuje u pogledu odbrane i poštovanja Allahove te barakve tala knjige. Također, druga stvar, da bi braćo moja draga i cini sestre, makar jedan mali dio odgovornosti skinuli sa naših pleća, a to je da iskoristimo ovakva druženja i da pozovemo javno sve one koji su direktno ili indirektno učestvovali na bilo koji način u omalovažavanju Allahove te barakve tala knjige. Također, vidjet ćete kroz predavanje, mi ćemo pojasniti kolika je slijepost civilizacije evropskih naprednih naroda, pod navodnim znacima naprednih, koji ne mogu da shvate da je Kur'an Allahov govor i samim tim oni ga i vrijeđaju, spaljuju ga, a vidjet ćete kako jasni dokazi, ne šerijaski, već racionalni, potvrđuju da je Kur'an Allahov govor i samim tim jasno je da to treba da bude životni program svakog insana koji živi na planeti. Također, ovo je veoma dobra prilika, braćo moja draga i cijene sestre, da i mi, muslimani, preispitamo svoj odnos prema Kur'anu, jer ubijeđen sam velikim ubjeđenjem da je odnos muslimana prema Kur'anu bio bolji, da su se oni pridržavali Kur'ana onako kako se od njih traži dosljedno, ubijeđen sam da ne bi dolazilo do onakvih slučajeva za koje ste svi čuli. Također, braćo moja draga, treba pojasniti da ovo što mi radimo jeste ljubav prema čovječanstvu. Želimo da dostavimo čovječanstvu istinu, da im pokažemo da je Kur'an savršen, da je to program, jedini program koji može ovo napačeno čovječanstvo da spasi od ponora koji se nalazi pred njime. Ovo naše druženje, braćuma, draga i cijene sestre, podijelit ćemo nekoliko dijelova. Na samom početku Nakon kraćeg uvoda govorit ćemo o dokazima racionalnim i šarijatskim koji potvrđuju da je Kur'an Allahov govor. Nakon te konstatacije, nakon što konstatiramo da je znači nemoguće, nemoguće, a da čovjek ne vjeruje da je Kur'an Allahov govor, spomenut ćemo nekoliko opisa koje Allah te barek taala spominje u Kur'anu, a koji se odnose na Allahov govor Kur'an. Nakon toga i najbitnija stvar u ovom našem druženju razlozi pojavi spaljivanja Kur'ana na zapadu. Nakon toga, kratko naš odnos prema Kur'anu. Nakon toga ćemo govoriti o nekim pravima koja je Kur'an zagarantovao nevjernicima. Nakon toga ćemo govoriti o nekim principima koji ukazuju na savršenstvo Kur'ana i završiti sve govorem, govorom o pozivu na pokajanje. Braću moja draga i cijene sestre, ne treba vama govoriti pošto ovo predavanje ide putem interneta i vjerovatno svi ste vi upoznati sa onom nesvakidašnjom pojavom, nus pojavom koja skoro pa da nije poznata čovječanstvu, koja se desila u više navrata i na više različitih mjesta, znači kada je u pitanju vrijeđanje i spaljivanje Allahove Tebarkove Teala knjigi. Svi mi znamo i više izvora je prenijelo informaciju da su istražitelji u zloglasnom zatvoru na Gontonamu bacali Kur'an u WC šolje kao pod podnim znacima želeći da na taj način prisile zatvorenike da govori istinu. Također svima nama je poznata informacija da je u Iraku pronađen Kur'an koji je svojom puškom izrešetao jedan američki vojnik. Također na jednom od univerziteta u Americi jedan te isti student je dva puta omalovažavao Kur'an na način što ga je bacao u WC i na kraju sve se završilo spaljivanjem Kur'ana ili jednog dijela Kur'ana u više znači navrata u zadnjih mjesec dana. <clears throat> Sve to, braćo moja draga, više nego dovoljno nam govori o ovoj devilijantnoj pojavi, pojavi koja ne zna nešto što se zove šta je vjera, niti moral, niti svetost, niti suživot, niti tolerancija. Braću moja draga i cijene sestre, muslimani vjeruju da je Kur'an Allahov govor. Govor koji zaslužuje veliku pažnju. Govor koji je Allah tebareke ve ta'ala posredstvom Džibrila objavio Muhammedu alaihi salatu wasalam ljudima kako bi im bio putokaz u svakodnevnom životu. Mi muslimani, nama ne treba mnogo vajziti da je Kur'an Allahov govor i Kur'an je prepun dokaza, šerijatskih dokaza koji potvrđuju tu činjenicu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lejle objavili i njegova objava je počela u noći kadera. Kaže uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala, hamim, tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Hamim, knjigu objavljuje Allah, silni i mudri. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Inna anzalna ilayka al kitabe bil haqqo Fa'budillahe muhlisan lahu din Mi ti doista objavljujemo knjigu Pravu istinu Zato se klanjaj samo Allahu Iskrenomu ispovjedajući vjeru Mi se nećemo ovdje fokusirati na ovu tačku i nama muslimanima je više nego jasno da je Kur'an Allahov govor, ali braćo moja draga, naročito, naročito oni koji slušaju ovo predavanje izvan granica Bosne, koji imaju dosta dodira sa nevjernicima, veoma je bitno da znaju one dokaze koji potvrđuju da je Kur'an Allahov govor. Jer ne ide da mi sutra ako sretnimo nekog Njemca ili Francuza ili Amerikanca i njemu kažemo, rekao je uzvišeni Allah inna enzelnahu fi lejletil qadar, mi smo ga objavili u noći qadar jer on u osnovi ne vjeruje da je to Allahov govor. Njima treba pristupiti i govoriti im da je Kur'an napišu ove stvari i da ih dobro nauči kako bi bili spremni u svakom momentu da hajda kažemo izbiflaju pet ili šest ili deset dokaza koji nepobitno govore da je Kur'an Allahov govor, a to su racionalni dokazi. <clears throat> Normalno, braću moja draga, vi znate kroz historiju, ja evo ovdje imam neki dosta cicata, ali ne bih da na to trošimo vrijeme, kroz historiju dosta puta se dešavalo da su veliki učenjaci, nevjernici, izjavljivali da je Kur'an govor Muhammeda alihi salatu wasalam i da je to knjiga koju on napisao. I normalno, društvo je prihvatilo takve izjave bez polemike, tako da kod velikog broja nevjernika postoji jedno ubjeđenje da je Kur'an knjiga koju je napisao Muhammed alaihi salatu wasalam. Mi ćemo svakako to demantovati ovim argumentima, a u isto vrijeme ćemo vidjeti koliki je inat zapadnjaka koji mogu da svate mnoge druge stvari, mogu da ganjaju tamo atome i molekule i otkrivaju neku e, nuklearnu energiju i razno razne druge stvari, a ne mogu da svate tako jasne činjenice. To nije ništa drugo, braću moja draga i cijene sestre, do inat. Normalno takva stvar će njih koštati skupo, kako na Dunjaluku, tako i na Ahiretu. što se tiče Dunjaluka, oni će na Dunjaluku proživjeti teškim životom, kao što Allah Đelešanu kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ A onaj ko krene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Znači to je dunjalučka kazna, a nakon toga znači ne treba da govorimo o argumentima koji ukazuju da onaj ko ne vjeruje u Allahov govor, ko ne bude musliman na dunjaluku, da će taj znači vječno ostati u džehennemu. Prvi dokaz, braćo moja draga i cijene sestre, koji ukazuje da je Kur'an Allahov govor, racionalni dokaz jeste činjenica da je uzvišeni Allah tebark vatala na više mjesta u Kur'anu izazvao čitavo čovječanstvo da dođu sa knjigom koja je kao Kur'an ili slična Kur'anu. I čak šta više, pazite, dobro zapamte ovu činjenicu. Allah te baraka wa ta'ala izaziva cijelo čovječanstvo i ljude i džine da dođu, da sakupe se i da jedni drugima potpomažu i da dođu samo sa jednom surom kao Kur'anska sura. I evo braćo moje draga i ciljni sestre, 14 stoljeća mi čekamo da neko dođe sa tom surom. Pogledajte kol kolika tehnološka dostignuća, ali još niko nije došao sa surom kao kuranska sura. Zato kaže Allah te barek ve taala: "Kul in ijtama'at al-insu wal-jinnu 'ala an ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tun bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Reci: kada bi se svi ljudi i džinovi udružili da sačini jedan ovakav Kur'an. Oni, kao što je on, ne bi, kaže, sačinili pa makar jedni drugima pomagali. Znači, Allah te barek vatala izaziva cijelo čovječanstvo i džine i ljude i da jedni drugima potpomažu, ne mogu. Pa zar to nije jasan dokaz? Kaže Allah Đelešanu u drugom ajetu. Kul fe'tu bi suratim mim mithlihi وَدْعُوا مَنِ اسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ A oni govore, on ga izmišlja. Reci, pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena. Ako vi tvrdite da ga Muhammed alaihi salatu wasalam izmišlja, dobro, dođite i vi sa jednom surom. Pogledajte, Muhammed alaihi salam rođen u Mekki, nije znao pisati, nije tada bilo univerziteta. I oni tvrde da je on došao sa Kur'anom, da je to njegova knjiga, a oni danas, sa tolikom tehnologijom i svi da se ujedine ne mogu da dođu samo sa jednom surom. Također, braćo moja draga, drugi racionalni dokaz <clears throat> koji potvrđuje činjenicu da je Allahov govor Kur'an jeste Allahu poslanik alihi salatu wasalam se odrica od toga da je Kur'an njegov govor. Već kada bi mu bio objavljen određeni ajet, on bi kazao ovaj ajet stavite na to i to mjesto u mushafu, u tu i tu suru, na taj, to, taj broj ajeta a s druge strane znači ono što je on kazao to su hadisi onaj koji ole poznaje arapski jezik kada pogleda u Kur'an kada pogleda hadise Allahu poslanika vidjet će veliku razliku znači u stilistici tako da braćo moja draga znači treba da postavimo sebi pitanje zašto je Allahu poslanik izbjegavao da sebi pripiše takvu knjigu koja nema u sebi ni jedne kontradiktornosti Danas pogledajte kako ljudi jedni od drugih kradu određene stvari iz knjiga i ne želi da to pripišu onome koji to kazao. Zar nije bila velika čast Muhammedu a.s. da sebi pripiše tu knjigu jer je ona čista od kontradiktornosti. Allah Đelešanu kaže Qur'an wa الْقُرْآنِ وَلَوْ min indi عِنْدِ Allahi la لَوَجَدُوا fihi اِخْتِلَافًا كَثِيرًا A zar oni ne, ra ne razmišljaju i zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnogo kolizije. Zar nije čas takvu knjigu sebi pripisati? Allahu poslanik to nije uradio, braću moja draga, već je jasno kazao ovo je Allahov govor, ovo su moji hadisi. I svakako, braću moja draga, da je to znači jak, razumni, racionalni dokaz da je Kur'an Allahov govor. Također, Kur'an na više mjesta, mi nemamo vremena da pojašnjavamo to detaljno, na više mjesta kori Muhammed alaihi salatu Pa zar je logično da li ima neki autor koji piše knjigu i u toj knjizi kori sam sebe? Takvi još, još po planeti našoj nisu hodili. Svako sebe želi da prikaže u nekom, hajda kažemo, superiornom stanju, savršenstvu, dok Allah Đelešanu na više mjesta kori Muhammed alihi salatu wasalam, pa kaže Allah Đelešanu u suri Tauba, Afe Allahu ank, lime adinte lakum, neka ti Allah oprosti, što si dozvolio da izostanu dok se nisi uvjerio ko od njih govori istinu, a ko laži. Allah Đelešanu ga kori i kaže, Allah ti oprostio, zašto si to učinio? Znate si poznati događaj sa Abdullahom ibn Umi Maktumom kada Allah Đelešanu objavljio je poznatu suru Abe se uhote Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada mu je Abdullah ibn u mi Maktum došao, tražio pojašnjenja, Allah poslanik se okrenuo ljudima koji su bogati u želji da private islam, pa ga Allah te tebaraka wa ta'ala ukorio ajetima koji se uče sve do sudnjeg dana. Mnogo je drugih primjera, samo želimo znači da spomenemo nekoliko kako bi, hajde kažemo, opravdali ovaj dokaz. <clears throat> Četvrta stvar, braću moja draga, nekada je objava za objavom bila velika potreba da je Kur'an bio govor Muhammeda alaihi salatu wasalam, on bi došao sa njim odma direktno. Pa slučaj primjera radi vjerodostojni hadisi, kada su Kurejšije došle Božijem poslaniku i traži odgovor o duši. Allahu poslanik je čekao odgovor Ala 15 dana. Hadis kojeg zabilježi imam Buharija i Muslim, kada je išla radi Allahu ta'ala na potvorena, Allahu poslanik joj nije kazao ja ću doći opravdati te, već kaže ako budeš nevina Aisha, Allah će potvrditi tvoju nevinost. Pa su čekali objavu više od mjesec dana. Hadis o tome u Buhari i Muslimu. Imamo drugi hadis u Buhari i Muslimu. Kada je u pitanju pokajanje Ka'b ibn Malika, ashabi i Allahov poslanik su čekali objavu više od 50. 50. dan je došla objava u kojoj Allah Đelešanu prima pokajanje Ka'b ibn Malika i njegove dvojice prijatelja. Znači to su sve jasne činjenice koje ukazuju da Kur'an nije govor Muhammed alaihi salatu wasalam, već je to govor od Allaha kojeg je on objavljivao onda kada je on želio. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kao najbogobojaznija osoba koja je ikada kročila zemljom, znao je da ne smije ništa pripisati Allahu od onoga što Allah ne kaže. Pogledajte samo kakvom teškom prijetnjom Allah te barake wa ta'ala prijeti Muhammedu alaihi salatu wasalam u slučaju da bi pripisao Allahu nešto što Allah nije rekao. Kaže Allah Đelešanuhu وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ a da je on o nama koje kakve riječi iznosio, da je on Allahu pripisa ono što nije rekao. Pogledajte šta kaže Allah Đeršanu. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, a onda mu žilu kucavicu presjekli i nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. Pouka je Kur'an onima koji se budu Allaha bojali. Također, braću moja draga, Kur'an nam govori o stvarima iz prošlosti, koje Allahu poslanik nikako nije mogao znati. Kur'an nam govori o budućnosti, stvarima koji će doći u budućnost i one su se tako desile. To sve potvrđuje činjenicu da je to Allahov govor, govor onoga koji zna i prošlost koji zna budućnost. Zamislite, Muhammed a.s. rođen u Mekki u onom kamenjaru, nikada nije uzeo olovku, nikada nikakvu knjigu čitao nije i da je znao događaje vezane za Nuha a.s. Ibrahima, Huda, Ibra, Musa, Isa, događaj Ashabul Kehf i mnoge druge stvari. Zar je to moguće? Nemoguće, braćo moja draga. Zato Allah Đelešanu u više ajeta govori Allahom poslaniku, a ti nisi bio tu. Ti to nisi znao, ni ti, ni tvoj narod. Pa poslušajte samo primjera radi, kaže Allah Đelešanu, nakon što govori o Nuhu alihi sedatu wasalam i potopu koji se desio za njegovo vrijeme, Allah Želšanu kaže Tilke min enba il gajbi nuhiha ilike ma kunte ta'lemuha enta wala qavmuke min qabli hada fasbir innel aqibeta lil muttaqin to su nepoznate vijesti koje mi tebi objavljujemo ni ti ni narod tvoj niste prije, ovoga to znali zato budi strpljiv i svo će zaista u korist čestiti biti Allah Želšanu mu jasno kaže to nisi znao ni ti ni tvoj narod ali to Allah objavio Također poznati događaj sa Merjemom i Zekirijahom, kada Allah Đelšanu kaže, <clears throat> ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske bacili u vodu Allah dželle jasno kaže ti nisi bio tu ali je to objava od Allaha Đelešanu. To su stvari iz prošlosti. Kur'an govori u više navrata onome što će se desiti u budućnosti i baš se dešaju onako kako se desilo. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala Elif la min gulibe terrum fi ednel ardi wa hum min ba'di galabihim se jaglibune fi bid'i sinin. Elif la min. Bizantici su podrijeđeni u najnižoj zemlji, a oni će poslije poraza svoga sigurno pobjediti za nekoliko godina. I baš se tako desilo kako je objavio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu također nagovještava Muhammedu alihi salatu vesselam da će osvojiti Meku pa kaže letedhul insha Allahu aninina muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun sigurno te sigurno ćete u časni hram uči bezbjedni ako Allah bude htio neki obrijanih glava, a neki rezani kose bez imalo straha. Znači, braću moja draga, mi vidimo danas, mnogi ljudi pokušavaju manipulisati ljudima kao da znaju budućnost. Ali evo ja pozivam, pozivam cijelo čovječanstvo, neka nam kaže šta će se sutra desiti. Ali vidjeli ste kako oni ljudima zamajavaju istinu, pa ćete vidjeti tamo u horoskopu lavove, čekaju lijepa vremena, a, ove neke druge čekaju iskušenja, ali dobro, kaži čovjeku po imenu i prijezimnu šta ga čeka sutra. Gajb ne zna niko osim Allah te barek ta. ta'ala, budućnost ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. I pogledajte, znači to je više nego jasan dokaz onima koji razuma imaju da je Kur'an govorio o budućnosti i desilo se sve onako kako je Kur'an nagovjestio Također, od racionalnih dokaza koji potvrđuju istinitost Kur'ana i da je Kur'an Allahov govor jeste i to da u Kur'anu nema kontradiktornosti. Govorili smo o tome, Allah Đelešanu kaže, a zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Kada bi on bio od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnogo kolizije. Također, od dokaza jeste i to da je Kur'an jedina knjiga koja će ostati autentična, nepromijenjena sve do sudnjega dana. Kaže uzvišeni Allah, inna nahnu nezelne zikra wa inna lehu lehafidhun. Zaista smo mi objavili Kur'an i zaista ćemo mi bljeti nad njime. Znači Kur'an, braćo moja draga, ostaje autentičan i zato danas otiđite u Pakistan, u Rusiju, u Kinu, bilo gdje da odete u Bosnu i Hercegovinu i nađete čovjeka hafiza Kur'ana, svi oni u isti harf uče Kur'an bez imalo razlike. Kur'an znači nema <clears throat> više verzija. Kada smo govorili ovu dokazu da u Kur'anu ne postoji kolizija, braćo moja draga, znajte jedno pravilo. Nevjernici čitaju Kur'an i tako mi svevišnjeg Allaha da su oni našli u njemu samo jednu koliziju. Oni bi je uzeli na plakatu i zalijepili bi je gore na mjesec da i mi ovdje dole sa zemlje vidimo samo da nam pokažu kako u Kur'anu ima koliziju kolizija. Ali evo 1400 godina mi čekamo da dođu samo sa jednom kolizijom i još je nisu našli i neće je nikada naći zato što je to govor uzvišenog svemogućeg Allaha subhanahu wa ta'ala. Praću moja draga, zadnji sedmi dokaz koji ukazuje da je Kur'an Allahov govor, a ne nikako govor Muhammeda alaihi salatu wasalam, s ovim dokazima vi možete, hajde da kažemo, začepiti usta svakom onom ko pokuša da kaže da je Kur'an napisao Muhammed alejhi salatu vesselam zadnji dokaz jeste da je Allah te bareke taala Kur'an olakšao za učenje na pamet. Allah dželle šanu jedan te isti ajet u istoj suri ponavlja četiri puta pa kaže: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir?" Mi smo Kur'an olakšali za učenje. Ima li oni koji žele da razmišljaju? Pogledajte samo, braćo moja draga, ne možete naći u cijelom svijetu možda ni jednog čovjeka koji zna Bibliju na pamet, a Kur'an hiljede i stotine hiljada ljudi zna na pamet. Zato, braćo moja draga, to je svakako veliki racionalni dokaz da je Kur'an Allahov govor, a ne nikako govor Muhammed alaihi salatu wasalam, jer je nemoguće znači, znači da postoji na planeti knjiga, da toliko ljudi zna tu knjigu na pamet u isti harf bez imalo razlike. To je, braću, moja draga i cijeni sestre, nešto što se <clears throat> vezuje za racionalne dokaze koji potvrđuju činjenicu da je Kur'an Allahov govor. Ovo nam je veoma potrebno kada razgovaramo sa nevjernicima, jer ako ih ubijedimo da je Kur'an Allahov govor, tek tada možemo od njih tražiti da ga poštuju, da žive po njemu i da prihvate Kur'an kao znači svoju vodilju u svakodnevnom životu. Nakon toga, braćo moja draga, kratko, bez nekih duženja, spominut samo nekoliko argumenta da vidimo kako Allah opisuje Kur'an. On koji ga je objavio, stvoritelj zemlje i nebesa, on koji je stvorio insana i zna šta treba insanu na dunjaluku da bi sretno i zadovoljno živio, Allah Đelešanuhu kada govori o Kur'anu kaže primjera radi inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu jedini ispravni put na dunjaluku a koji će ako Bog da insana spasti na hiretu jeste put Kur'ana put vjerovanja u Allaha tebaraka wa ta'ala put slijedženja Božih poslanika alihi salatu wasalam također kaže Allah Đelešanu u suri Ibrahim Elif Lam Ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد Elif Lam Ra knjigu ti objavljujemo zato da ljude voljom njihova gospodara izvedeš iz tmina na svjetlo pazite kako jasna definicija zašto je Kur'an objavljen je li Kur'an objavljen da bi ga zamotali i ostavili ga gore negdje na rafi pogledajte šta kaže li tuhriđen nas da bi izveo ljude ne mu'mine, ne vjernike, već čitavo čovječanstvo, li tuhriđe nas, mi na volumati ile nur, iz tmina, nije jedna tmina, već je više tmina, razno razni vrste kufra, razno razni grijesi, razno razni dolaleti, ile nur, na jednu svjetlost, na obožavanje Allaha tebarake wa ta'ala. Također, kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ knjigu, mi ti objavljujemo ovu knjigu, ovaj Kur'an, kao objašnjenje za svaku stvar. To je, braćo moja draga, Kur'an, objašnjenje, normalno to objašnjenje treba čitati, treba studirati, treba živjeti sa njim, tek je tada on rješenje za svaku situaciju. To su, braćo moja draga i cijene sestre, kratko neki argumenti, iako je mnogo, mnogo argumenta i dokaza u kojima Allah te barkove ta'ala pojašnjava, šta je to Kur'an, jedan od tih ajeta je svima nama poznat koji mnogo puta slušamo po džamijama. Elif la mim zalikal kitabu la rayba fih hudal lil muttaqin. Elif la mim to je knjiga u koju nema nikakve sumnje, upustvo je onima koji se Allaha boje. Kur'an je životno upustvo, braćo moja draga, i zato znajte da onaj ko uzme Kur'an za svoj životni program, taj će živjeti lijepim i sretnim životom. Kaže Allah Đelešanu, postavljajući jednu veliku formulu svima nama, onaj ko bude radio dobra djela, bez obzira bio muško ili žensko, a on je mu'min, فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Mi ćemo ga proživjeti, da živi na dunjaluku lijepim životom. Bez obzira, braću moja draga, što je čovjek možda siromašan, ili što nije ugledan, ili ovo, ili ono, Allah mu da lijep i zadovoljan život dok onaj koji okrene glavu, vidjeli smo šta je kazao za njega uzvišenje Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ A onaj ko okrene glavu od moje knjige, taj će teškim životom živjeti. Napokon, braću moja draga, vjerovatno, velik broj vas, hajde da kažemo s nestrpljenjem, očekuje da počnemo govoriti o toj činjenci šta je glavni razlog, zašto se na zabur an. Svakako, Na samom početku, braću moja draga, moramo kazati da trebamo biti pravedni i čuvati se generalizaciji. Ne možemo kazati da su svi ljudi na zapadu isti, već se obraćamo onima koji su činili to zloglasno i, hajde da kažemo, gnusno djelo s tim što velik broj ljudi je prečutao ovaj postupak, hajde da kažemo, sigurno što pokazuje da velik broj ljudi se slaži sa tim postupkom. Ali u svakom slučaju mi kažemo, mi ipak ne kažemo da su svi ljudi na zapadu nevjernici isti i obraćamo se onima prvenstveno koji su to činili i onima koji to podržavaju. Braćo moja draga, svakako mora da znate da je ovo vrijeme, vrijeme u kojem mi živimo, jedan problem u ovom vremenu jeste generaliziranje stvari. Tako braćo preko interneta pratili da je prije nekoliko dana u Bosni bila jedna velika akcija koju je vodio MUP u Bosni, gdje je privedeno 60 osoba, a među njima je bilo 22 policajca. Da li zbog ta 22 policajca mi možemo kazati svi policajci su korumpirani ili možemo kazati zato što je na desetine ljudi iz srpskih redova osuđeno kao ratni zločinci da kažemo svi Srbi su ratni zločinci? Da li možemo kazati zato što se desilo da je mnogo svećenika bilo u afiri pedofilije, možemo li kazati da su svi svećenici pedofili i tako dalje. Svakako da ne možemo, braćo moja draga, i to bi bila nepravda, baš kao ona nepravda koja se čini muslimanima kada se muslimanima i islamu daje ekskluzivno pravo da su svi muslimani teroristi ili da svi ljudi koji imaju bradu su vehabije ili da sve žene koji su pokrivene da su one također zaostale da su vehabijke i tako dalje. To je braćo moja draga i cijene sestre velika nepravda i mi ne želimo da nepravdu jer Allah Đelešanu kaže وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Allah Đelešanu kaže to što vi nekoga mrzite, nemoj da bude razlog da budete nepravedni. Vi budite pravedni, to je bliže bokobojaznosti. Zato mi kažemo, mi nećemo, braću moja draga, generalizirati, već ukazujemo samo na činjenice. Žalosno je, i svakako, i više nego žalosno, što je zadnja inicijativa paljenja Kur'ana počela od svećanika. Iako spomenuti svećenik to nije uradio na kraju, odustao je od svega toga, ali su to udradila njegova dvojica kolega, znači, mjesto njega, ali kažem žalosno je što su to uradili i što je to počelo iz crkvi. <clears throat> zamislite, braću moja draga, zamislite samo kada bi sada neki imam gore na zapadu u Americi ili Evropi izišao pred kamere i kazao ja ću tog i tog dana spaliti Bibliju. Svi bi se, braćo moja draga, cijeli svijet, pojedinci, organizacije, institucije, Svi bi se obrušili na njega govoreći kako je to kršenje konvencija, kako je to neljudski, kako je to nehumano, kako je to nepoštovanje svjetinja, kako je, kako je, kako je, ali kada je u pitanju Kur'an, velik broj ljudi je šutao. <clears throat> Normalno, zato mi kažemo, mi, elhamdulillah, smo svjesni da su to dupli aršini, jedni za muslimane, drugi za nemuslimane, baš onako kao što se dešava i sa našom junakinjom, decenije Fatom Orlović, znači koja trpi prisustvo bespravno izgrađeni crkvi u svojoj avliji već 11 godina, dok vidjeli ste kako u Livnu džamija je srušena samo za nekoliko dana, mogli su oni isti taj bager koji je rušio tu crkvu odvući da sruši Sruši, koji je rušio džamiju, da sruši tu crkvu, ali normalno, pošto se radi o crkvi, a vamo se radilo o džamiji, džamija je srušena u istom momentu, dok crkva čeka 11 godina da se izmjesti iz Avlije, naše Fati Orlović. Svakako kažemo, braću moja draga i cijenine sestre, to su dupli aršini koje mi vidimo i znajte da je to zulum, da je to nepravda, a zulum i nepravda nikada nisu opstali, niti će opstati, jer Allah Đelšanu kaže ne, nemoj da misliš da oni koji čini nepravdu, da Allah Đelešanu to ne vidi. Allah Đelešanu i ostavlja samo do određenog roka. Moram kazati, braću moja draga, prije nego što počnem govoriti o ovim faktorima, da ima i naše krivice u svemu tome. Malo smo mi pomogli našoj nani, fati, kao da nas taj problem ne boli. Muslimani se mogu okupiti na razno raznim koncertima, na razno raznim koridama, mogu gledati utakmice, mogu pratiti svjetsko prvenstvo. Malo je onih koji osjećaju da treba pomoći toj našoj Nani, Fati i zato kažem, braću moja draga i cijeni sestre, svakako da svi mi imamo svog udjela u svemu tome. <clears throat> Prva stvar zbog koje nevjernici, zapadnjaci, oni koji su to činili oni koji to podržavaju, su pristupili tom gnusnom činu spaljivanja Kur'ana jeste svakako zavist o kojoj nam govori jasno Kur'an pa kaže وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ mi knjige jedva bi dočekali da vas pošto ste postali vjernici vrati u kufr iz lične zavisti svoje iako im je istina poznata. iz lične zavisti, braćo moja draga, netiko kazaće, na čemu to nevjernici zavide muslimanima? Evo ja ću vam spomenuti nekoliko činjenica. Zavide im zato što znaju što je, da je islam istina. Zavide im zato što je Kur'an derogirao kršćanstvo i židovstvo. Zavide im zato što, braćo moja draga, budućnost nedvosmisleno pripada islamu. Zavide im, braćo moja draga, što je svakim danom sve više naučnih disciplina koje potvrđuju istintost Kur'ana. Da li ste ikada čuli u zadnjih 100 godina da je neka nauka potvrdila određenu činjenicu iz Biblije? Također, braćo moja draga, zavide muslimanima što svakim danom stotine, stotine hiljada ljudi ostavlja kršćanstvo i gdje idu? Pa idu u islam, braćo moja draga. Svima vama su poznati podaci, nezvanični, a zvanični su poznati samo Allahu te bareke ve taala da svake godine u Americi nakon 11. septembra preko 20.000 ljudi prihvata islam. Pierre Fogel u izjavi za SAF je dao, kazao je samo u njegovoj organizaciji u 2006. u 2007. 8. 9. 64.000 ljudi je prihvatilo islam. Allahu Ekber. To je ono, braćo moja draga, na čemu su oni zavidni islamu. Zavid je zato što ljudi napuštaju kršćanstvo, što ljudi svataju gdje je istina. Također, braćo moja draga, mi znamo s druge strane da se milijarde i milijarde ulažu u pokrštavanje muslimana, ali rezultati su više nego minimalni. Kada ste čuli da je neka ugledna ličnost privatila, ostavila islam i privatila kršćanstvo? meni bar nije poznato, iako ne kažem da se to ne može desiti, ali braćo moja draga, ljudi znaju gdje je istina. Nedavno sam slušao jednu, hajde kažemo anegdotu i priču za koju sam ja čuo da je vjerodostojna, a imamo takvi slučajeva i kod nas u Bosni, znači jedan čovjek koji je, hajde kažemo, prihvatio kršćanstvo nakon što mu je jednik u svome siromaštvu, onaj, nakon što mu je ponuđena određena svota novca, pa kada je kao navodno prijatelj u hršćanstvo, došli su mu ljudi pa ga pitaju šta ćeš sada sa tim svojim novcem kojeg si dobio zato što si prihvatio kršćanstvo, pa kaže još ništa malo veli da sakupim pa ću ako Bog da nađe otići. Tako vidimo da ljudi znači i koji prihvate kršćanstvo prihvataju to znači u velikom broju slučajeva zato što su materijalno oskudni. Također braću moja draga zavist, zavist zato što je Kur'an čist od kontradiktornosti, a možemo slobodno kazati da i mala djeca koja idu u osnovnu školu sada vam mogu nabrojati pet ili deset kontradiktornosti koje su prisutne u Bibliji. Ja kažem, smatram da je za kršćane bila najveća... Ne može tako, ne može tako kažem da je bila najveća slatka za kršćane onog momenta kada su čuli da je Ahmed Didat preselio zato što je on pronašao mnoge, mnoge, ako ne i na stotinu, e, znači kolizija koji su prisutne u Bibliji. <clears throat> Također, braćo moja draga, razlog zašto zavide muslimanima jeste zato što Kur'an jasno razotkriva zabludu njihovog trojstva koji na kraju krajeva nikome ni od njih nije jasno pa kaže Allah Đelešanu لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثَ ثَلَاثَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ Nevjernici su oni koji govori Allah je jedan od trojici a samo je jedan Bog Allah subhanahu wa ta'ala Ne, zavidni su, braćo moja draga, zašto? Zato što Kur'an razotkriva da nema trojstva, da je uzvišeni Allah jedini koji treba da bude obožavan. Također, zavidni su zato što Kur'an jasno pojašnjava da je Isa alaihi salatu wasalam samo poslanik. Pojašnjava, braćo moja draga, da je Isa alaihi salatu wasalam samo poslanik. Pa kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala Min mesih ibn Marjeme illa rasulun kad halet min qablihi rusul. Isa alaihi salatu wasalam je samo poslanik i prije njega su dolazili drugi poslanici. Samo poslanik. U drugom ajetu Allah Đelešanu kaže Inne methala Isa inda Allahi ke methali Adem. Primjer Isa je kao primjer Adema. Zaista su smiješni kršćani uzeli su Isa alihi salatu wasalam kao božanstvo, a kada bi se gledalo sa tih njihovih aspekata, Adem alihi salatu wasalam je preči zato što je Adem stvoren i bez oca i bez majke. Isa alihi salatu wasalam je stvoren bez oca, ali je imao svoju majku. Također, Kur'an nam jasno razotkriva i oni su na to zavidni muslimanima i Kur'anu razotkriva njihovu balalet i zabludu monaštvo Kaže Allah Đelešanu, وَرَهْبَانِيَّةً ibtada'uha ma كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Dok su oni monaštvo sami kao novotariju uveli, mi ga nismo propisali. I čovjek, braću moja draga, kada bi, hajde kažemo, razumno, objektivno pogledao na njihov cilibat, vidio bi, braću moja draga, da na taj način to vodi ka uništenju ljudske e, vrste također, To jasno u koliziji sa čovjekovim prirodnim potrebama i mnogim drugim stvarima. U svakom slučaju, znači, Kur'an razotkriva te njihove zablude. Allah Đelešanu također, braću moja draga, <clears throat> kaže, jasno nam razotkriva činjenicu da oni znaju istinu. I to je njima, braću moja draga i cijenje sestre, muka, što Kur'an razotkriva činjenicu da oni svjesno prikrivaju istinu. Kaže Allah Đeršanu, الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ Oni kojima je data knjiga znaju poslanika kao što znaju svoju djecu. Braću moja draga i cijenje sestre, preciznog opisa kako Kur'an objašnjava kako sljedbenici knjige znaju poslanika alihi salatu wasalam i oni su zbog toga zavidni Kur'anu, zavidni su muslimanima i zato, zato kada ne nađu drugog argumenta, kada im donesemo desetine racionalnih dokaza da je Kur'an Allahov govor, kada ih znači dovedemo u čoršokak U čorsokak jedino što im ostani jeste da uspali na taj način pokazujući svoju nekulturu i netoleranciju. Također, braću moja draga, od razloga zašto spaljuju Kur'an jeste i to da Kur'an poziva u život i ne dozvoljava rasnu podjelu ljudi. Mi imamo jedno veliko pravilo, a to je inne ekranekum inda Allahi et kakum, zaista su kod Allaha na najboljim stepenu oni koji se Allaha najviše boji tako da znači oni želi da uvijek ima gornji stalež i donji stalež, da postoji narod koji je odabrani narod, Allahov odabrani narod, a kod Allaha, braćo moja draga, u islamu su najodabrani oni koji ga se najviše boji, bez obzira da li bili crni ili bijeli, crveni ili žuti, debeli ili mršavi, žensko ili muško, kod Allaha su najpriznati oni koji ga se najviše boji, a oni to ne želi. Također, Braćo moja draga, Kur'an ne dozvoljava bilo kakav vid nepravdi, a oni ne mogu bez nepravdi i vidimo na svakom koraku nepravdu koju čini. Gdje god da dođu, čini nepravdu. Allah Đelešanu kaže, to što nekog mrzite, nemoj da bude razlogom da budete nepravedni, budite pravedni, to je bliže istini. I mi muslimani ne možemo nevjernicima uzvratiti nepravdom, braćo moja draga, moramo se čuvati toga. Također, Kur'an, braću moja draga, poziva na čuvanje ljudskih života. Allah Đelešanu jasno kaže, a onaj ko ubije jednog insana bespravno, onoga ko nije pradio fesad na zemlji, kao da je pobio sve ljude. Oni, braćo moja draga, to ne želi, zato što to je u koliziji sa onim što je u njihovim dušama. Oni žele da bespravno ubijaju muslimane na svakom koraku. I kako prihvatiti Kur'an? Kako prihvatiti Allahov govor? Normalno da je najbolje rješenje spaliti Kur'an. Također, Kur'an, braćo moja draga, strogo zabranjuje kamatu. Zato ga oni ispaljuju. Oni više vole da sjede u udobnim foteljama, da tamo nekoj siromašnoj Bosni i mnogim drugim zemljama dadnu kredite i da čitav život ovi grcaju kreditima, a oni čitav život žive od kamate, a Kur'an to strogo zabranjuje. Gdje je rješenje? Rješenje je zapaliti Kur'an. Kur'an, braćo moja draga, također strogo zabranjuje bodničenje. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا kaže Allah Đelšanu i nemojte se približavati bludu a vraćo moja draga zapadnjaci su davno davno legalizirali blud i normalno da je to teško ostaviti zato gdje je rješenje rješenje je u spaljivanju Kur'ana u svakom slučaju vraćo moja draga i cijenje sestre to su neki od faktora koji nam je hajde kažemo Kur'an potvrdio da onaj nevjernici se ne slažu sa tim stvarima u nastavku našeg druženja svakako smatram da je pametno i konstruktivno da govorimo malo i o našim odnosu prema Kur'anu, jer kažemo, braćo moje draga, da je naš, da je naš odnos prema Kur'anu bio onakav kakav je trebao. Da su oni koji su palili Kur'an znali da ako zapali Kur'an, da će milijarda i po muslimana ustati i podići svoj glas protiv njega, sigurno, braćo moje draga, se to ne bi desilo. Zato što oni Sve gledaju kroz Dunjaluk i oni ne žele da ih to košta Dunjalučki, da je milijarda i pol muslimana kazalo ako se to desi u vašoj državi mi ćemo bojkatovati minimalno vaše proizvode i hiljada i stotine ljudi će ostati bez posla jer milijarda i pol muslimana nije mala stvar. Ali muslimani su zauzeti oko svjetskih prvenstva, oko atletike, oko Formule 1, oko, Formule 1, oko tenisa, oko korida, oko muzike i tako vraćamo moja draga da nije im palo na pamet da bojkotuju ono što se radilo Kur'anu. Zato mora da znate, braćo moja draga i ciljni sestre, jedini način da čovjek živi sretno i zadovoljno dunjaluku jeste da uzme Kur'an kao svoj životni program. Kaže Allah Đelešanu, Men anila salihan min zekerin ev untha, wa huwa mu'min, fele nuhjijennehu hajatan tajiba. A onaj ko bude činio dobra djela, bez obzira bio muško ili žensko, a on je mu'min taj će lijepim i lagodnim životom živjeti. S druge strane, onaj ko ostavi Kur'an, bez obzira da li bio imenom musliman, ali ne živi po Kur'anu, neka zna da ga čeka težak život, baš onako kako Allah Đelešanu opisuje. Pogledajte samo hadis koji muslim, jedne prilike Omar radijallahu ta'aranhu je bio na putovanju pa je sreo svoga namjesnika iz Mekke, pa ga je pitao koga si ostavio iza sebe u Mekke stanovnicima pustinje, Pa kaže, ostavio sam iza sebe čovjeka koji se zove Ibnu Ebza. Pa kaže, Omer, ko je to Ibnu Ebza? Kaže, to je jedan rob. Kaže, Omer, roba si ostavio ljudima? Kaže, Omer, ali on hafiz Allahove knjige. On poznaje nasljedno pravo i on je kadija. Pa kaže, Omer, čuo sam vaših poslanika gdje kaže, inna Allahe jerfe'u bi kitabi akvamen wa jeda'u bihil aharin zaista Allahovom knjigom uzdiže jedan narod a drugi ponižava naš odnos prema Kur'anu braćo moja draga je hajde kažemo pokazatelj naših stana na Dunjaluku onda kada mi budemo živjeli s Kur'anom i Allah te barko ta'ala će uzdići nas onog momenta kada mi okrenimo glavu od Kur'ana svakako neminovno dolazi poniženje Vreću moja draga, interesantno je a mnogo toga bi se moglo spomenuti, ali evo samo za kraj, kada čovjek već ima kontakt sa nevjernicima, kada se govori o Kur'anu, oni nekada određene stvari prigovaraju, ali pogledajte na kakav odnos Kur'an poziva kada su u pitanju nevjernici, pa nam Kur'an, rekli smo, zabranjuje nepravdu prema nevjernicima. S druge strane, Kur'an, braću moja draga, dozvoljava dobročinstvo nevjernicima, onima koji ne ratuju protiv muslimana. Svi znamo poznati kur'anski ajđe, Allah Đelešanu kaže, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله vam ne zabranjuje da činite dobra djela i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas. Allah Đelešanu dozvoljava da činimo dobročinstvo nevjernicima. Također, znate kuranske ajete gdje Allah Đelešanu kada govori o tome ako te tvoji roditelji pozovu u širk, u nevjerstvo, kaže ne im se odazvati, ali i dalje وَصَحِبْهُمَا فِي دُنْيَا مَعْرُوفَ I dalje im čini dobročinstvo. Allah Đelešanu naređuje da se čini dobročinstvo roditeljima, koji su nevjernici i koji te pozivaju u kufr. Ne, smiješ, ne smiješ se odazvati na njihov poziv, ali isto tako i dalje moraš da im činiš dobročinstvo. Pa primjer radi također, Islam dozvoljava da jedemo njihovu hranu, da se ženimo kitabijkama pod određenim uvjetima, također dozvoljava trgovinu sa njima, naređuje dobročinstvo prema komši, pa makar taj komšija bio i nevjernik, naređuje da se čuvaju rodbinske veze, pa makar rodbina bila i nevjernička, također Islam nam dozvoljava da obiđemo bolesnika nevjernika. Islam nam dozvoljava da dovimo za nevjernike, za hidajet i za uputu sve dok su živi. To nam je također dozvoljeno. Dozvoljava nam Islam da prihvatimo od njih poklone i da im iste udjelimo. Također nam dozvoljava Islam da se odozovemo na njihove gozbe na kojima nema harama. Također Islam nam naređuje da poštujemo ugovore koje smo potpisali sa nevjernicima. Islam nam dozvoljava da oporučimo nemuslimanu nešto iz svoga imetka nakon naše smrti. Islam nam zabranjuje da ljude nagonimo u islam. La ikrahe fid dini, nema nasilnog uvođenja ljudi u islam. Sve su to, braću moja draga, principi koji potvrđuju savršenstvo ove naše vjere. I na kraju, braću moja draga i ciljne sestre, želim i sebi i vama da spomenim nekoliko kuranskih principa koji svakako pokazuju na savršenstvo islama koji pokazuju da ne postoji drugi sistem i druga knjiga koja može ovo napačeno čovječanstvo spasiti od ponara koji je pred njim, osim Kur'an. Braćo moja draga, mi živimo u vremenu kada su se pojavile stvari koje su nepoznate historiji čovječanstva. Pa primjer radi, da li je kroz historiju ikada prije bilo poznato da su roditelji silovali svoju djecu? A pogledajte sada na internetu pa ćete vidjeti prije tri ili četiri dana imali smo presudu čovjek sa Filipina Čitavu godinu dana je silovao svoju čerku i zato je dobio 14.400 godina zatvora. 14.400 godina zatvora, svima vama su poznati drugi slučaj, slučajevi po Austriji i po Brazilu, gdje su ljudi desetinama godina zlostavljali seksualno svoju djecu. To, braćo, moja draga i cijine sestre, nije bilo poznato prijašnjim civilizacijama i narodima. Živimo u teškom vremenu i kažem, ljudi su se toliko izopačili, braćo moja draga. <clears throat> Pogledajte samo statistiku abortusa. 46 miliona abortusa godišnje u svijetu, što znači 126 hiljada dnevno. U cijelom svijetu 126.000 abortusa dnevno. Pogledajte na svakom koraku kamata, blud, alkohol i mnoge druge stvari. Nema spasa. Budite ubjeđeni, budite ponosni što ste sljedbenici Islama. Nema spasa osim u Kur'anu i savršenim kur'anskim principima. <clears throat> Vrću moja draga, mora da znate i da budete ubjeđeni, Allah te barakva ta'ala je obećao, garantovao i to će ostati tako, obećao je čuvati svoju knjigu sve do sudnjega dana. Ona će ostati autentična. Kada bi se bilo koja druga knjiga i bilo koja druga religija podvrgnula pritisima i, hajde da kažemo, problemima kojima je podvrgnut bio Kur'an, znači sigurno bi nestao sa lica zemlje, ali Kur'an je i dalje, braćo moja draga, najčitanija i najštampanija knjiga na svijetu. Zato kažem, <clears throat> budite ponosni što ste sljedbenici Allahove vjere Islama, što ste sljedbenici Muhammeda alaihi salatu wasalam. Evo, kao, hajde kažemo, jedna radnostna vijest, iako nemojte to očekivati, ali isto tako može se i desiti da vidite kako je Allah kroz historiju kažnjavao ljude koji su se izigravali sa Kur'anom u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu stoji da je čovjek bio kršćanin pa je prihvatio islam za vrijeme Božijeg poslanika pa je došao i učio kod Božijeg poslanika suru El Beqara i Ali Imran i bio je čak pisar objavi pa je nakon toga ostavio islam i vratio se u kršćanstvo i počeo se ismijavati sa vjerom govoreći Muhammed ne zna od vjere ništa osim onoga što sam mu ja zapisao. Pa je Allah te barake ve taala usmrtio. Pa su ga njegovi ljudi, kršćani, ukopali. Kada su sutra dan došli, zemlja ga izbacila. Pa su kazali, ovo je učinio Muhammed i njegovi sljedbenici, zato što su ljuti njega zašto je ostavio islam. Pa su ga su, taj dan zakopali još dublje. Kada su sutra dan došli, zemlja ga je ponovo izbacila. Pa su oni ponovo rekli, ovo je učinio Muhammed i njegovi sljedbenici. Pa su ga zakopali najdublje što su mogli. Kada su sutra dan došli, opet ga je zemlja izbacila, pa su ga ostavili ostavili su ga braćo moja draga svativši da ga ni zemlja neće zato braćo moja draga nije daleko da Allah te barek vatala na sličan ili neki drugi način kazni sve one koji su na bilo koji način učestvovali u vrijeđanju njegove knjige. Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraj krajeva da nas uputi na pravi put. Svakako, braću moja draga, jedna od odlika Islama i jedan E, pokazatelj njegovog savršenstva jeste i to da je ostavio otvorena vrata pokajanja za sve, bez obzira ko bio, pa i oni koji su vrijeđali Kur'an, to je savršenstvo Islama gdje dozvoljava Islam da se insan pokaje i onaj ko se pokaje i primi Islam, Allah tabaraka i njegov poslanik ovećavaju oprost grijeha i čak šta više, u suri Al-Furqan 70. ajet, Allah tabaraka wa ta'ala obećava da će onima koji se pokaju i čine dobra djela i na tome ustraju da će njihova loša djela preokrenuti u dobra. Zato pozivam sve one koji su na bilo koji način uprljali svoje ruke, vrijeđajući i omalovažavajući Kur'an da se pokaju Allahu te barek vetala, a i nas muslimane pozivam da popravimo svoj odnos prema Kur'anu kako se više one stvari nikada ne bi desile na kraju molim Allaha te barek vetala da nas učini od onih ljudi koji će živjeti po Kur'anu molim ga subhanahu wa taala da nas poduči propisima naše vjere molim Allaha te barek vetala da popravi stanje našeg ummeta molim Allah subhanahu wa taala da ubrza pobjedu ovom